Ui gav ou a dilennet ur mer ben ble De tche sur, de me chanj vo chter d'ar nehon mounet abar, ne l'er tche de deus darlet i tibro Petra nou e prometet dre just Kantra ar nu djen, me dre stol dwe prometet vehe digresket an taia eu, hag eo hontrol nan izo digouhet. A me baria pou e votet aveiton. Ya, an zaweran gwen bet hegridig un